radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penyes! Sigueu molt benvingudis a l'edició 528 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. nos callaremos. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala petita del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 528 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres, i que a més avui ha tornat a començar amb una falca que encara estem, estem editant, sí, sí. d'Erpizu, del nostre col·lega de Xiclana, amb aquest pim-pam-pum. Li estem donant una volta, sí. però la troba... ja, ja quasi ho tenim. Sí, sí, sí, serà molt guai. Estem ahí d'enhorabona de, de, perquè canviem la, la falca de l'inici del programa i estem, estem molt contentis. Començarem, com sempre, presentant a la gent que ens acompanya als estudis de la ràdio. El primer a ser presentat, aquest que no falla mai, aquest que ens ha de tocar les tecles perquè si no no ens escoltaríeu, és el nostre estimadíssim Tecles, què passa, Riqui? Epa, una setmana més aquí. Avui Ai, més ben acompanyats que la setmana passada, Isma. Sí? sí. Avui no és colze a colze, perquè a la banda del Riqui tenim directe des de Barberà del Vallès, amb el seu Balkan i amb la seva bona música combativa, la nostra estimadíssima Sadi. Què passa, bonica, com vas? Què tal? Molt bé. Molt bé, molt, molt bé. Guai. Amb ganes de fer aquest, aquest programa que el tenia ja des del el teu aniversari, que eh, no el van poder fer. La meva hospitalització. <laughs> el accidente. <laughs> així, així. Així va ser. Bueno, després ho vam retrobar amb un programa sí. molt xulo que vam fer la setmana passada, dedicada a, a les 10 encausades de... 17. 17 encausades de, de Vilafranca mm. i on també vam parlar de, de la Fira de Llibre Feminista i bueno, molt bona música, que a més el, el Tecles em va, em va portar com un set list dedicat, va ser molt xulo, sí. molt xulo, amb, a més amb una dedicatòria del Pizu en forma de cançó d'aniversari molt xula, bueno, va ser un programazo. Si no l'heu escoltat ja trigueu. I tant, no sé què esteu fent amb la vostra vida. <laughs> vale. No sé. I avui estem en la 528 i com sempre començarem amb una dedicatòria. Sí? Som-hi. Vinga, el programa d'avui el volem dedicar molt especialment al Centre Social Ocupat La Tintorera, gestionat per l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa. A continuació us llegirem la carta oberta de suport al nou centre eh, social ocupat, la Tintorera, i us convidem a que la signeu. Les persones i col·lectius sota signants volem fer públic el nostre ferm suport a la Tintorera, al nou centre social ocupat de Terrassa, a la carretera de Montcada 269. Un espai que forma part de les lluites populars de la ciutat i que representa la voluntat de resistència davant l'especulació i la passivitat institucional, les quals ens neguen un habitatge digne, espais comunitaris autogestionats i vida col·lectiva. Denunciem que a Terrassa, mentre hi ha milers d'habitatges buits sota les urpes de bancs, fongs voltor i grans tenidors, mentre es continuen destinant grans recursos públics a reprimir i a desnonar famílies, és un escàndol que l'Ajuntament i les institucions es posin al servei dels interessos privats en comptes de garantir els drets fonamentals de la població. El problema, el problema real és que a la nostra ciutat hi hagi més de 13.000 habitatges buits, que d'aquests més de 5.000 estiguin en mans de grans tenidors. El problema real és que el lloguer només en un any s'hagi encarit un 40% i que cada setmana, cada setmana la nostra ciutat pateixi més de 20 desnonaments. El centre social no és cap problema, és una solució construïda des de baix. Terrassa necessita espais lliures d'especulació, oberts a tothom, autogestionats i des de la base, que donin resposta a necessitats reals que les institucions sovint no cobreixen. Per això exigim que s'aturi qualsevol intent de criminalització o desallotjament i que es respecti la legitimitat política i social d'aquest projecte. La lluita per l'habitatge i per espais comunitaris no és un delicte, és un dret i és també una necessitat urgent en una ciutat cada cop més castigada per l'especulació i la precarietat. Creiem que Terrassa guanya quan es mantenen actius espais que, que afavoreixen la cohesió social i la creativitat cultural. Per això manifestem el nostre suport a la seva continuïtat. Des del Pim Pam Pum, llarga vida a la Tintorera i a l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, no deixeu de signar la carta en suport. I tant. Mm. I tant. Teníem moltes ganes de, de, poder, de poder fer aquesta dedicatòria, que ens fa moltíssima il·lusió. Tot el suport a la gent de la Tintorera, tot el suport a les nostres amiguis de, de l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, una forta abraçada. Molt bé, també bona dedicatòria, com sí. sempre, Isma. Sí. Per cert, encara no hi hem anat i, i haurem de fer-hi cap algun dia, eh? I si podem fer programa, millor que millor. Bueno, o sigui jo que... sí que hi he fet cap, eh? Ah, jo sí que hi he fet jo, cap. Jo encara sí, no. nosaltres ja prou, no? Sí. Sí. Però un programa allà caurà seguríssim. I tant, però seguríssim. i tant si us plau. Que guai. Molt bé, doncs, com cada programa venim carregadíssimes. De, de fet, ho, ho vaig parlar eh, amb els companys quan hi vaig anar. Sí, eh? I ja van dir que, a veure, eh, acabem d'aterrar al, mm. al centre social. I era qüestió de que... Mm, bueno, que acabin de, que acabin de situar-se mica... ells mateixos sí, i llavors ja els invadirem nosaltres. I tant, i tant. Sempre, sempre amb ganes d'anar cap enllà. Molt bé, doncs, eh, això que us dèiem, eh, venim molt carregades de música combativa de la bona venim amb un munt de, de gèneres i estils diversos i, i venim avui amb, amb un ordre que, que no és habitual. Comença el mestre Tecles i després va la Sadi i acabo jo. Toma. Ah. Eh? Què? Veus que bé? Bueno, la setmana passada també començava jo i acabaves sí, tu. O sigui sí, que, això, bueno, sí bueno. això sí. <laughs> Me quejo de vicio. <laughs> vale, com comencem? Un, un dia que no pot començar ja, ja li agafa, sí, ja li eh? agafa el, el telèl. Dos, eh? dos, ja són dos. Eh? Dos. <laughs> ja, el proper ja sí, eh? El proper seràs primer, segon i tercer. tu sol. ah, no, no, no sé si sabria. No, porfa. Vinga, va. Doncs mireu, parlant de, de la tintorera, quan hi vaig anar vaig, vaig estar allí gaudint de l'espai i una de les activitats era rap eh, en directe. Hi havia la Ràdia, sí. que la van portar aquí fa poquet, i també estava per allí el Tex-Mex, Tex, Tex que, és el, que és el que us porto avui, wow. perquè fa unes setmanes va estrenar un tema, ja sabeu, no està en cap disc ni res, almenys de moment, va a base de singles la cosa, i... <coughs> Ai, perdó. I, bueno, el Tex-Mex us presenta aquest Bambes, que m'he fixat a la portada o, o la imatge que, que acompanya el single, que hi ha el miròtic. Ah, sí, eh? O sigui que Bambes també suposo que es refereix a les Bambes... El jugador de bàsquet, eh? Parlem? El, el de bàsquet, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. O sigui, que com que sé que tu, sí, tu sí, i el sí. bàsquet sou molt amics també, doncs pues, ahí va. Tex-Mex amb aquest Bambes. Arranca el pim-pam-pum. Vale. matar o matar-se, no troba altra manera per suportar la farsa. Vosaltres amb la bandera, jo vull cobrar com un jugador del Barça. Que tu també cobris com un jugador del Barça. Tothom amb bitllets a la cartera, però hi ha qui creu en empreses i en fronteres. Mala raça. No és per queixar-se, però perquè aixecar-se a treballar si no pots ni pagar una casa on descansar i agafar forces per treballar les 12 hores. És la gota que vessa la tassa, abominable espectacle d'autòmates, de casa la feina, de la feina a casa fent nones. Com l'uraneta i la garça, només vivim per alimentar-se, diuen text. Les teves lletres són tristes, no. Les meves lletres són casa per les teves orelles borratxes. L'amic que et diu tranquil només és una mala ratxa de mal humor, molt de fum d'un glop i poca traça, discriminant per la llengua que ma mare parla a casa. No se suposa que la humana és una sola raça. Tampoc tinc com ficar-me si han convertit la ciutat en una marca. Publicitat és la trampa, han privatitzat les places, han cremat els arbres, han edificat les platges. Jo agafo les paraules, les converteixo en armes, documenten un passat com parades d'animals a les rambles de la ciutat on sempre estan de moda les bambes per a mares i pares histèrics. Són com jonquis del mèrit, però obliden el medi, no és el mateix néixer a Europa o créixer a Mèxic, no és el mateix ser del cono sur o de l'espai Schengen, patir un bloqueig o fer un Brexit, tu abans de fardar del teu èxit pagat en la teva next sheet, millor si abans t'ha gravat prens un strepsil, jo presento el meu disc en sinopsis, perquè menjo silosi, per afrontar la societat i la seva psicosis prefereixo això abans que la cirrosis. Entre silencis còmplices i el pols dèbil on la dosis més cara és tenir criteri seguiré fent rabombori, plogui nevi o troni sóc un jugador polèmic com Nicola Mirotic em poso les bambes i avui se'n tornem i volen esborrar la història però queda la marca de les bales a la plaça de Sant Felip Neri entre silencis còmplices i el pols dèbil on la dosis més cara és tenir criteri seguiré fent rebombori, plogui nevi o troni sóc un jugador polèmic com Nicola Mirotic em poso les bambes i avui se'n tornem i volen esborrar la història però queda la marca de les males a la plaça de Sant Felip Neri Tex-Mex. Un altre dels, dels doble barra d'aquí Sabadell. Sí. Sí. sí, sí, sí. Ell no sé si és d'aquí Sabadell, però però està amb els doble barra, o sigui, això segur. Quina passada, quina passada de tema, quines eh, bases. Que em va passar un vídeo on, del Freestyle Catalunya, una edició que es va fer a, a Terrassa mateix, uh -huh. ara que estàvem allà a Terrassa, i, i Freestyle Catalunya, això vol dir que és improvisar, no? Mm. Et donen sí. un tema i et vas allà es barallant un amb l'altre, que us aneu tirant. Doncs el Tex-Mex va fer servir Pim Pam Pum i Radiotrama. Ho vaig veure. Ah, sí? sí Ho vaig veure. Sí, sí, sí. Hòstia. Una passada, tio. Molt guapo. Una, molt... La plaça plena, eh? Sí, sí, sí. I nosaltres allí, pum. <laughs> que guai. Moltes gràcies, company. Moltes gràcies per rapejar de nosaltres i, bueno, màxima il·lusió. I tant, i tant, moltíssima. I que segueixin, i que segueixin I aquest tant. doble barra o en solitari o en equip o o en freestyle o com vulguin, com perquè vulguin. són uns màquines de... I ja de... fa dies que, que, que parlem mm. que algun dia aquí, aquí fora o al casal alguna cosa hauran de fer sí. a, eh, algun, alguna coseta... Algun festi de hip-hop, hip no? Sí. sí. Com, a, com a pim-pam-pum, inclús molaria. A veure, a veure pim, pam, pum, doble barra, entre, es. entre els dos, es. organitzar algo Ojalá. gros, no? Ojalà que sí. Estaria bé. Ojalà que sí. Va, semillita, eh? Llavor, llavor. Fem-ho. Ja, plantada. Sí, sí, Fem-ho. Sí, sí. això és així, això és així. Molt bé. Molt bé, doncs després d'aquest inici espectacular del mestre Tecles, anem amb un altre inici espectacular de la mà de la mestra Sadi. Què portes per dir hola? A veure, jo començo avui amb eh, Reptila i Juanito Ayala, <clears throat> que venen des de Xile. I, o sigui, clar, jo aquest programa el vaig enfocar eh, com molt festiu perquè era pel teu aniversari i vinc mm, super a saco tota l'estona. Ah, sí, eh? <laughs> o sigui, sí. No, com, no començo tranquil·la. La cançó sí que comença així una mica tranquil·leta, però després ja... Moltes gràcies, canya. eh? <laughs> que guai. Sí, perquè era celebració i era... Havia d'estar animada la cosa. I tant. <laughs> doncs eh, la cançó es diu Multitask, vale? i la, el projecte de Reptiles és eh, un projecte que inicia el 2018 a mans de l'Andrea i la Maite, eh, on manifesten la necessitat d'una mica de barrejar la música tradicional, ancestral i afro amb mm. la música electrònica, el pop i el punk. I el Juanito Ayala eh, és un xile bastant reconegut perquè va ser qui va obrir camí una mica a el que és ara conegut com el Nueva Cumbia Chilena, que és un estil molt caracteritzat per integrar també això, no? la música popular sud-americana amb elements del rap, el reggae, el rock, el punk... y re pues al tema también es bastante No sé si es d'aquest any 2025, diría que sí. Un tema zarrangano de cumbia tecnológica. Vamos de... y <laughs> dale, dale a tope. Festivalaco. A tope! Festivalaco. Pues sí que venies animada. Sí, sí. Amb la primera aquesta, eh? Uh, sí, sí, i sigo, i sigo. <laughs> Que grande. La que ens espera. Que grande. Molt bé, molt bé. Tremendo tema zarrangano, diola de la mesa Sadi, brutal, brutal. Com és això d'anar celebrant el cumple en diferit? <laughs> Por partículos. <laughs> encara, encara hi serem l'any que ve aquest pas. que va, em regalo, jo em regalo que, que em porteu cançonetes així. Uah, aquesta primera... De, tot per tu. Tot Déu aquest programa que porto avui és per tu. Pues moltíssimes gràcies. I la primera no la coneixia i m'has deixat bocabadat. Tremenda, tremendíssima. Me n'alegro. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona la proposta. Com es deien? Eh, Reptila i Juanito Ayala, la cançó Multitask. déu nhi De Xile, havies dit? Xile. Ja mm. ves. Flipa. Sí, la sí. nueva onda de la cumbia, tu, la tecnocumbia. Tecnocumbia, eh? Cúmbia, tecnològica. Que hi havia un moment que semblava que es posaven gairebé el drum and bass, però, però no, però era una cumbia com super Sí, es notava molt la cumbia, però li fotien molt al, hm. al tecnològico. Sí, sí, estava molt guai. Sí molt bé, molt bé, molt bé. pues després d'aquest temazo, anem amb, amb l'última d'aquesta primera ronda. Arriba Tessa, torna al rap de la terra, torna al rap de poble i de veritat. Torna a la Kalexi, su altesa, mm. la jefaza del rap en valencià d'arrel punk, que ens porta un nou single d'avançament del que serà el seu nou treball, Rata Penà. Un single que va sortir abans d'ahir, el 21 d'octubre, i que ara us oferim per a tots vosaltres. Estesa i el seu nou tema, La Karcher. Anem-hi! rimes estructura, molta soltura, xetes que acabaren com papers a la basura, la ferida supura, però tinc el rap que em cura. Hip hop la cultura, Ubach aprenden baixos, graban tal, en Loren. A batalles de gallos, déjame la bebo en foren. Disfrutan del error, de samensis MCs, no floren. Mojo intentaren en mí, no poden. Nacida como el ceviche, pero me es una la teacher. pero es verdad que es piche, la neteche con la cárcel. Estoy guardando oxígeno, em para falta el viaje. Tienes que necesite, pero menos del que valque. Eh? yo a emmarque, eh? siempre un cabalque. Eh? Yo Yo yo muy raps, te rulant con con marques Original, yal, filla del desmadre. De pares de mamar, soy de poble. Yo ya sabía que eso pasaría, la a tía no pude evitar. Y pensaría que me cansaría? tanta hipocresía me a vomitar. Yo soy de veritas la realogía, la mare María. Yo soy la retina, la madre de corral. Hi, Ben, con tantos likes, Yo soy dura como un case. Ben con tantos likes. yo soy dura como un fly case. con tantos likes. Yo soy dura como un fly case, sonan tan dura como el hard bass. La rima fina pero fat Yo soy dura como un fly case. La rima fina pero fal Fal, fal fal fal fal high fal con tantas likes. que como un fly La rima fina pero fat change. ven con tantes likes. Buah. Buah. <laughs> Tessa. Tremenda. Tessa, amb la Karcher. Sí, amb la Karcher i, i, bueno, i moltes ganes de que surti aquest nou treball, Rata Pena, que, que tenim moltes ganes de, de desgranar i d'escoltar aquí el Pim Pam Pum. Molt bé, doncs eh, seguim amb més música combativa. Ara és el torn del mestre Tecles, que obre aquesta segona, segona ronda. ronda. Vale, vale. Eh, doncs mira, jo me'n vaig cap a, cap a, cap a... No sé ben bé cap a on me'n vaig. Són alemanys, crec. Però bueno, són Flo Hillen... Hillen? Mm. Flo Hillen. <laughs> amb la col·labora d'aquesta serà més fàcil, Rebecca Ragusa. Vale. Ahà. Uh -huh i és una cançó que forma part de la meva estimada secció Foli Seitan. Foli! <laughs> Fantàstic. Fotem-li, fotem Fantàstic. Això, una A cançó Aquests temàtica... no havien sonat, no? El Flo Hillen no. Aquests no havien sonat. No, no, no. O sigui, Ni la, Rebeca. benvinguda. Clar que sí. Doncs això, és la, aquesta secció amb temàtica antiespecista o lliberació animal o coses d'aquestes. Porta una cançó que es diu One Millard, o Millarde, s'escriu, i, i després hi ha, entre parèntesis, una altra paraula en alemany que sóc incapaç que de... Tampoc? No, és que és bueno. molt llarga, tio. A veure. vols que... Mira, Massentierhaltung. Massentier... No era tan difícil. Massentierhaltung, folgen. Però a més dades... Que vol, que vol dir que parlen sobre la, la indústria mm, intensiva de càrnica. Mm. Uh -huh. És una cançó que parla sobre... Parla de la indústria de la indústria càrnica, bàsicament. Ja ves. Bueno, un, un, un altre drama més dins de, del que és aquesta secció. Sí, sí, sí. És una roda de, de destrucció que, que no para i això és un, un dels peldanyos. un engranatge, de, més. Un engranatge més. Doncs això, Flo Hilden, eh, amb aquest One Millard, o Ein Millard, no sé com es pronuncia, però endavant. Oh. Hip-hop en alemany sona estrany, mm Però bé, però gratificant. Ja veureu, a veure si esteu d'acord amb mi. Va, fot-li. Ich definiere dadurch nicht, wer ich bin oder werde. Tu's für mich, für den Menschen, für das Tier und die Erde. Während tausende Kinder da draußen verhungern, am Tag mache ich mir Löcher in den Gürtel und ich werde nicht satt. Das Töten geht mir gegen alle Ideale, aber Futter bei der Berge im McDonald-Filialen. Während Schweine eingefärscht in großen Massen krepieren, sehe ich Plakatwände, Werbung voll mit lachenden Tieren. Brainwash, unsere Hirne sind unheilbar krank und die Kinder neben sich auch noch ein Beispiel daran. Eine Kuh ist kein Tier, sondern blutige Ware. Und egal ist der Weg von der Geburt auf die Gabel, wir sind am Ende keine Spur mehr von Denken. Alle Probleme gehen zurück auf den Konsum von all uns Menschen. Und jeder von uns trägt die Schultern im Leiden, denn wir kaufen doch diejenigen, die die Kehle durchschneiden. Nur du, du allein bist in der Lage zu entscheiden, wie weit wir diesen Weg noch gehen. Nur du kämpfst für eine Milliarde und du änderst die Zeit, Dein Wert honesty. Sie fördern den Schlachter, der Tiere hinrichten muss. Für uns ein Folie gepacktes Billigprodukt. In Scheiben geschnitten hat keiner Tiere vor Augen, doch es sind tausend von denen auf einem riesigen Haufen. Ich sehe überall Panik, totgetreten am Boden. Sie kämpfen um ihr Überleben, einer gegen Millionen. Man spürt die schreienden Mütter, die ihre Kinder verloren. Wir sind blind, taub, stumm und schon im Innern erfroren. Hunderte täglich an die Hufen gehangen, über roten Boden gereiht entlang der blutigen Schlangen. Der Körper mittig geteilt und dann in Stücke geschnitten. Die Gedärme, der Nacken, die Beine, der Rücken, die Rippen. Die innere Stimme, der ständige Kampf. Der Papa meint, so wird aus meinem Jungen endlich ein Mann. Und ich brauche immer mehr, egal wie satt ich bin. Denn ich liebe es und Geschmack ist King. Nur du, du allein bist in der Lage zu entscheiden, wie weit wir diesen Weg noch gehen. Nur du kämpfst für eine Milliarde und du änderst die Zeit, dann werden sie es verstehen. Kaufen wir weniger Fleisch in den großen Betrieben, brauchen wir weniger Nahrung für weniger Tiere und haben mehr Ackerland für all die hungernden Menschen. Es läuft grundlegend falsch unser Denken. Es würde weniger verschimmeln in den überfüllten Schränken, wenn wir öfter einkaufen, anstatt in riesige Mengen. Und auch die Trinkwasserknappheit, die kann man beschränken. Es läuft grundlegend falsch, unser Denken. Wir haben die Erde erforscht, jeden Quadratkilometer. Ackerflächen gestohlen und genau da liegt der Fehler. Hätten sie ihr Land behalten, wären nicht vertrieben worden. Könnten sie selber anpflanzen und sich selber versorgen. Und so lachen wir täglich dem Hungertod ins Gesicht. Und wir sparen ein paar Cent mit biologischem Sprit. Denn sie kennt keine Grenzen, die Gier dieser Menschen. Es läuft grundlegend falsch, unser Denken. Nur du, du allein bist in der Lage zu entscheiden, wie für eine Milliarde und du änderst die Zeit, dann werden sie es verstehen. Flo Hillen, amb, toma, toma. amb la col·labora de Rebeca Ragusa. Déu-n'hi-do, déu nhi déu quin rap més guapo, quin rap progressiu, podríem dir, perquè tenia una baixa així com... Amb, no sé. Sí, sí, amb, com amb instruments, no? Sí, sí, sí. sí. I, I així melancòlic, també mm. per la temàtica de, no, de, de la mort dels animals. De la indústria i, sí, i tot mm. I el, el que comporta. Mm. I les veus molt, molt guapes, ben diferents, mm però tenia també una part com melòdica, la cançó en si. Mm. Sí, sí, sí. Molt guapa, molt guapa. Molt, bona, molt, bona, molt bon inici de segona ronda, més de tecles. Una més a la Folly Seitan. Folly, que, Folly. que feia dies que, que no venia, perquè sí. entre el teu aniversari i el... No sé què més... Ah, lo del, el programa del Rural i... Mm. No sé, por Just. fer uns quants programes que no, que no portava Folly Seitan. I... Folly? Ja. Yeah. I, I sempre, sempre és, és una de les senyes d'identitat del Pim Pam Pum, la secció Folly Seitan, i, i, a I més, la Punky Dona. I la Punky Dona. I, i també eh, recordar que tenim moltes cançons de, de les de Foli Seitan en els vídeos, que hi ha una part de, de vídeos... Correcte. Al, al, al YouTube. YouTube. Mm. Sí, si entreu al nostre perfil de YouTube o a la web al web de radiotrama.cat, doncs allà a la, a la barra lateral no, de la dreta, hi ha la secció de videoclips eh, estàndard, diguéssim, Normal, videoclips... Bueno, normals, de, de tota mena. De tot, tot el que sona aquí el pim-pam-pum, doncs videoclips allí barrejats, i després una secció específica de, de videoclips antiespecistes. Mm. I tant. Que guai. Molt bé, doncs després d'això de, seguim amb més música combativa, ara de la mà de la mestra Sadi, que tira la seva segona ronda. Estem encara als inicis, com qui diu, d'aquesta edició 528. Què portes? Vamos a por ello. Jo ara vinc amb Glory Hall, que és una banda mexicana de post-punk. Eh, la cançó es diu Más graciosa que bonita. Us explico una mica el projecte. La Gloria Russi és la principal creadora del projecte, és, és poeta i, i engloba la, el projecte engloba una mica anys d'experiència dels membres de la banda. Que ja, com que va una mica satèl·lits, no? que van entrant, sortint, van vale, fent... Que van passant, que sí. no, no són fixes. Sí. Vale. Com aquí el pim-pam-pum. Sí, que, <laughs> exacte, <laughs> exacte. Que anem, rotant. Anem fent el que podem i vinga. Mm. Doncs és una banda que ens parlen de suïcidi, de lluita interna, de brutalitat policial, d'abús de substàncies també, de, de la recerca de la rehabilitació, temes bastant profuns, wow. eh, perquè bueno, ho parlen des d'una perspectiva molt personal també, i amb aquest últim llançament, eh, Més graciosa que bonita, ens parlen de, del tema de la grassofòbia i la veritat que, pues, eh, hòstia, és un plaer perquè cada vegada hi ha més artistes que parlen d'això i que estan sobre l'escena i jo estic super agraïda. I tant. I a més, en aquest cas ho fan també amb molt bon gust. Molt necessari, a més. És un tema molt sí. necessari a tractar, a expandir, a difondre. Mm -hmm. Molt I guai. molt guai. Aquesta cançó molt xula també, bastant canyera y Fodli, Fodli Caña. when you tremenda, tremendíssima. Yeah. déu nhi quina segona ronda, Xavi. Molt bé. Has començat a Xile, després cap a Mèxic. Mèxic. Molt bé. Ha vingut forta, eh? No, bé, ha vingut rebentant-ho tot, eh? Cada vegada que, que li toca... Ja us he dit, ja us he dit. Avui venia com todo. Venia que preparada el, el, dia del teu aniversari, Que guai, que guai. Molt, molt bona, molt bona la, la troballa. Com, com em dit que es deien? Glory Hole, que això també fa referència a alguna així com que ho és... Eh, L'orejón és la pràctica sexual aquesta, sí. no? És un forat a la paret i... agujero de la glòria, no? Que, que, ah, sí, eh? Que tens sexe que no pots veure l'altra persona, no? o sigui, només tens lo just per, per fer, no? No és això? No? no sé si és això exactament, però sí que fa referència a algo sexual. Sí, sí. Ja, ja, ja pot ser. Sí, sí, Ara sí. no sé, ja potser estic confós, eh? tampoc és. no domino gaire el <laughs> No practico. <laughs> Conec, però no sé, no? Més graciosa que, bonita, la cançó. Molt bona, molt bona. I, I també, el que dèiem també una mica fora micro, força eclèptica, començava sí. tranquil·la, després li, li arreaven ahir fort. Sí. Home, ha acabat ahir amb l'ocurón, la cançó. Sí, sí, sí. Mola, mola. El, el projecte que era està molt guai perquè li foten això, molt, molt punt molt personal, molt intrínsec, molt... no sé, és molt profund. Sí, molt profund. Molt profund i, i ho fa molt bé. Es denota, eh? En, en, en, en l'àudio es denota aquesta mm. profunditat. Molt guapa, molt guapa la, la, la proposta de la Mestre Sadi, com totes les que porta. Seguim amb, amb més música combativa, acabem segona ronda. I, ho I farem, tu què? Mira, ho farem de la mà de Lissarcho, que en català vol dir sargantaneta. <laughs> La setmana passada vas portar The Lizards. Sí els llangardaixos grans, <laughs> i avui portes el, el, el, És així? Els fillets, filletes. Tota la família, ja. Mira, li, Lizarchos són set joves d'Oñati, eh, a eh, Euskal Herria, boges i lliures, que passen per primera vegada pel pim-pam-pum. Són Madi Santa Cruz, Madi Guridi, Miquel Olats, Luis i uh, Aitor i Oyer, i porten un ritme folk rock que recorda bandes com Unsa o a duets com Alights et Amaider però amb una identitat pròpia i una gran qualitat musical. Bé. Us portem ara un single del 2023 titulat Euskarri, que traduït significa suport. Som-hi! Som-hi! uh. Volia reproduir <laughs> el crit aquest, que no, no sabem com es diu, però és que no, no, no és, és impossible. No. Sí, el típic crit euskaldun. No gosaré, no. No, no, no. Jo, jo, jo tampoc ho sé fer i m'encantaria, però no, no. Com els ucs d'allà a Eivissa. Sí. Coneixeu? No. També tenen una sí. forma de eh, comunicar-se. Mm. Com a Canàries es xulen? Eh, sí, sí. sí. Bueno, sí. Uh... Hi ha, hi ha llocs on, on eh, tradicionalment es comunicaven així, normalment per la muntanya, no? Mm. per llocs sí. així que pugui ressonar. No sé si aquest, eh, aquest tipus de crit que dèiem crit escaldum, perquè no sabem el nom, mm. és, és també una forma de comunicació, no? Però... No, potser és només celebra... Però... Bueno, jo... Però no m'estranyaria que, que es comuniquessin fotent crits als bascos eh? <laughs> per la muntanya. <laughs> que burro que és. Era el Lissarcho, que en català vol dir sargantaneta, des del seu single del 2023, Euskarri, que significa suport. Molt xula. I sí que sonaven a unça, eh? Sonaven a unça, sonaven a l'Edge Etamider i sobretot sonaven molt, molt bé. Són, és una penya sí. que estaré sí, molt sí. al darrere perquè, perquè sí, perquè no és l'única cançó que tenen, encara no hi ha un treball, però sí que hi ha diversos singles i tal, i bueno... Pues pinta comencen bé, forts, pinta eh? Sí, comencen forts. Pinta molt eh? bé, eh? pinta molt bé. Genteta. Són set, has dit? Són, sí, són set no, i, i venen de Doñati, allà a Euskal Herria, i, i ho fan així de bé. Molt bé. Anem amb més música combativa. Encetem ara tercera ronda, les, les rondes del, de l'Equador. Avui en portem sis per cap, així que, que estem arribant a, a l'Equador del programa. Que portes, Ricky, per, per, per fer tercera? Doncs jo porto una cançó que ja començo amb guitarretes, hi haurà una mica de guitarreta elèctrica, després de dos de hip-hop que, que he portat abans, però eh, popegen una mica, o sigui, el, el mestre pollastre s'aixecaria i marxaria <laughs> i, el, un collejón. i el mestre Lara s'aixecaria i aplaudiria. I aplaudiria. <laughs> Correcte, correcte. És un gènere que aquí el pim-pam-pum sempre... Pim-pam. Pop. Pim-pam-pop. Són els Zero Azúcar, des de Madrid, Eh, jo els conec perquè mm, m'han arribat a través de que el cantant és un dels guitarristes d'Accidente. Accident? Mm. Ah, sí, eh? Ole. Sí. I, i bueno, no és, ben, no és el mateix rotllo, no, és un clar. altre rotllo, però bueno, són la, part de la mateixa gent. Que guai. Zero Azúcar estan a punt de treure disc o han tret disc o és l'avançament la del disc, algo així. El disc es dirà Otro Sol, sortirà aquest 2025, i la cançó és homònimament parlant. Ole! Otro sol. Però bueno! Ole, no? Magnífica. Hòstia, a mi m'ha agradat. M'ha agradat molt. Popegen, eh? però tenen alguns punts guapos. Hòstia, a mi a mi m'ha molat. A mi m'ha molat. Sí que és veritat que popegen, però no o sigui... Ho però no despectivament. Micro. Exactament, no despectivament, no. sinó com a Sona una bé, qualitat. Les més. lletres estan, estan bé. I, i, I la tornada, l'estribillo, la tornada és molt guapa. Molt, molt guapa. Molt Aquí més... carreja una mica. Sí. Mm. No? Ahí, ahí, ahí le metem más chichilla. Però es, nota, es nota que d'on venen, no? una mica allí els, els hi surt. Ho intenten amagar, però d'algú els hi surt. Bueno, són, són sense sucre, no? Sin azúcar. Sí. sí. <laughs> no, no, ah, molt bé, molt, molt bé. guapa, molt guapa. Molt guapa ja els havia proposta. portat algun cop i, i ara que estrenaven, estrenen disc, dic, vinga, va, catem-ho, a veure la, la primera. És la primera que m'ha arribat a la mà, no sé la, la resta com... com és serà. guai, és guai. Haurem de, haurem de seguir-los la pista, mm. aquesta gent de Cero Azúcar. Molt bé. otro Sol. Otro Sol. El disc i la cançó. Fantàstica. Fantàstica per, per començar. Tercera ronda. Ara és la mestra Sadi qui li agafa el relleu. Vamos. Som-hi. Va, jo ara me l'has deixat una miqueta votant el que parlàvem. Estaves a Colòmbia, te n'has anat a Mèxic... Eh, eh? I jo... I... Colòmbia? No, Xile, Xile. Ah, Xile, perdó. Xile, Mèxic, i ara me'n vaig a... Trrr... Argentina. Argentina, vale, estàs aquí Sí, m'estic adonant amb aquest programa que em tira molt el, la música sud-americana, eh? Veniste latina. Sí, em tira, però de totes els... Mm, sigui Tots punks, sí, sí, sí, sigui mm. salsa, sigui el que sigui. <laughs> És una gran mina, l'Amèrica Llatina. Hòstia, fent sí. Un, fent un rodolí. Sí, sí. No, no, i la tenim molt desconegut perquè és lluny, amb les xarxes ens arriba, però, però segur que hi ha una moguda Uà, increïble que no ens està arribant. I tant, no? i tant. Molaria, molaria anar-se per allà una temporada a investigar. I, i descobrir, sí, sí, sí. in situ, no? anar als sí. locals i mm. als centres socials i, I a, a veure què, què es cou per allà. Doncs mira, aquesta penya molaria molt veure-les veure, veure en directe perquè mm, pel que he vist fan directes bastant guais. O sigui, el grup es diu Fama i Guita. Fama i guita, Fama eh? i guita. <laughs> Ja, ja, amb, amb el nom ja... <laughs> sí. Ja paga la pena. Sí, i en aquesta ocasió és una salsa, la cançó, que es diu Yankees de mierda. Per això deia, o sigui, la cançó és així com no, la salsa tranquil·leta i tal, però és que la lletra és bastant a saco. Llavors era com... Però és un salsa fusion o és salsa salsa? És... Com bueno, abans que era una tecnocúmbia. Ara... És salsa fusion, però és més salsa que fusion. Vale. vale, ah, vale, ah, vale. Ah. I es diu Yankees de mierda. Yankees eh? de mierda, amb exclamació. <laughs> doncs és un projecte eh, que és un duet que el que diuen, eh? busquen sempre crear el major impacte. I es defineixen com tecno anticapitalista, punk paròdic i cúmbia anticel·lular. <laughs> Apunta Perquè us aneu fent una idea. Eh? Apunten maneres, eh? Sí, sí. Eh, el formen eh, Mariposa Trash, que és una travesti cultural, escritora i performer, i Ricardo H. Bocchini, que és un puto de 72 anys, sobre, això, així es defineixen, eh? Sobreviviente de la cultura under de los 80, cantant i showman. 72, eh? Eh, 72 anys. 72 anys, d'un Sí, sí. sobre els escenaris, ahí, dándolo todo. Eh? Exacto. Llavors, els, els, els directes que fan normalment treballen això, eh? amb directes, en centres ocupats, en espais socials i tal, i ho enfoquen molt de la manera mm, com, bueno, molt teatralitzada, no? com en, el, els acompanya un grup de penya que fan una mica de clown, fan espectacle ah. així amb el públic i tal. Que guapo. Està molt guai. Sí, no és només un concert, sinó que és tot un espectacle. Eh, sí, sí, sí. sí. I, I la cançó Yankees de mierda pues, és un temazo brutal, eh, bailongo però ple d'odi a la vegada i amb un bon rotllo impressionant. Fot-li canya, Riqui. Eh, Mari, vos que sos venezolana, Cantate algo de allá del Caribe. Bueno, chamo, si me lo pides así, te voy a cantar una salsa, pues. Para que aprendas algo de geopolítica global, moviendo tus caderas, chicos. Esta canción en el Caribe Verga, chamo. Verga, chamo. Verga, chamito. Verga, chamito. Venga. Espera, espera, espera. Eres un gusano de Miami. you are a donkey, Mr. Dancher. ¿Qué diría el puto Marchu? Marchu. <laughs> Fama y Guita eran. Fama, y Guita. Desde Argentina, el tema Yankees de mierda. ¡Qué chévere. exclamación. exclamación. Sí. Grandíssim, grandíssim temazo. Yeah. Tremenda, tremendíssima per part de la mestra Sadi. Eh, autèntico locurón, eh? Aquesta samba, amb aquesta lletra, amb aquesta forma de cantar-la. Molt guai, molt guai. Sí, sí, eh, hem d'investigar més sí. d'esta fama i guitar. Hem de, hem de trobar-ho, hem de trobar-ho. Sí, sí. Molt guai. Fantàstica la, la proposta de la Sadi. Acabarem tercera ronda en perifèria, jove banda de punk rock indie de la Roca del Vallès, formada per Berta a la veu, Pep i Climent a les guitarres, Kel a la bateria i Pol al baix. Perifèria, de la mà de Casbah Music, van treure el febrer passat un treball titulat Rincones de Nadie. Doncs d'aquest treball us porto un tema que vull dedicar a la Noé, la meva companya de vida, que porta com a títol Parar el tiempo i és una passada. Endolla-la! Oyuela. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. No más que ir atrás, sacas de mí solo lo mierda ahí fuera, pero juntos se hace más sencillo. Si te marchas siempre estás de vuelta, puedo contar contigo. No ha sido fácil pactar la paz conmigo misma. Sabes que soy frágil, que no hay pena que se me resista. Le hablo de ti. si estic amb tu. Vas aparèixer per calmar el desastre. Et veig en mil cançons que mai veuran la llum. Aprenent de l'art que és estimar-se. Des d'aleshores a ser el mai queda tan lluny. Si tu ets la meva llar, espectaculars als Perifèria des del seu Rincones de Nadie i aquest Parar el Tiempo, que ha sonat com, com un trallón aquí al pim-pam-pum. Ahí, dedicat a la polluela, molt sí, bé. Molt bé. Sí, sí, sí moltes ganes teníem de que tornessin a passar els perifèria. Eh, de fet, ja fa setmanes que, que estem darrere de, de tant de bo si, si la Berta ens pot fer la secció Punt i Dones, si no seguirem Ei. insistint fins que molt es digui bé. que sí o que no, però, però sí que tenim moltes ganes de, de seguir escoltant aquest Rincones de Nadie i de poder-vos oferir, perquè la veritat és que tenen una sèrie de perles molt, molt ben parides en, en aquest treball de, de la banda de la Roca del Vallès. Envia-li al Johnny de, de Casba a veure si, sí. si li, potser li arriba més ràpid a, a través des d'allí? Segur que sí, segur que sí. Molt bé, a continuació us passem a detallar un, un acte que tindrà lloc el dia 31 d'octubre, a la Castanyada, eh, serà a la nau Arquímedes i farem un autèntic aquelarre de la mà de Meteòrica, Ninja Pastori i DJ 7 de 7. Serà a partir de les 10 del vespre i fins a les 3 i a més a més tindrem concurs de, de disfresses i tot això organitza la bona gent de l'Atenó de Barberà. No deixeu d'anar-hi. De, Ole, ole, a Barberà del Vallès, eh? A Barberà del Vallès, com ole, ha de ser. Per la castanyada, sí, sí, sí. molt bé. I ho fem a la nau Arquímedes, que és un espai municipal d'allò més xulo i que s'hi han fet ja moltes coses molt guapes i aquesta mm. també ens fa molta il·lusió, que a més el, el Mateo farà 18 anys a sobre dels escenaris. És aniversari, és, és la sí. majoria d'edat del Just, Mateòlica. Del Mateòlica eh? Mateòlica farà un bolazo allà a la nau, esperem que que ho Home, peti. Doncs la veritat és que és per no perdre-s'ho, eh? I els Ninja Pastori, que és una banda mítica, podríem dir... Són els que fan versions, versions d'anime, sí. no? I sí, de, coses... de dibuixos sí. animats o de sèries o així. O de... Fan una versió sí. de l'Arana, una versió mm. de... Exacte, però en punk rock. Sí, sí correcte. Que és... I després una miqueta de, de reggaeton, d'aquest que tant li agrada ballar al jovent. Eh, amb, per tancar la nit. Ja. Amb patxangue o patxangue. I tant, i tant que sí. Bueno, estarà guai, ens ho passarem bé per la castanyada. I tant. Molt bé, més música combativa. Ara és el moment de que el mestre Tecla s'enceti aquesta quarta ronda. Amb què, amb què, amb què? Vale. Prou hip-hop, el bueno, pop... Bueno, bueno. El pop, bueno... Jo crec que... Ara què? Què toca? Ara me'n vaig amb els amics i amigues d'Hermano Mono, mm. que aquests saben el que es fan per allà baix. A les illes, eh? Sí. I és que Escolopendra està Bueno, han tret ja dies. Jo crec que ja, ja l'han tret sencer. No, anava a dir que ja han tret un avançament, però no, jo crec que ja han tret el disc sencer, sí, eh? que es diu Criminal, i directe des de Santiago de Tenerife... No, <laughs> és broma, broma. És broma, broma interna. És una broma interna, sí, d'alguna cagada d'aquestes que fem sempre pim-pam-pum, que després ens en riem. Pues, no és Santiago, és Santa Cruz de Tenerife. I, I res, aquests Escola Pendra, que hi ha membres de Tenso, hi ha membres de, crec que de Aquelarre, autèntics... Ojito. No, no, autèntics, tots són bandazes allà. Punt, punt d'aquest estil escorbuto, però d'avui en dia, no? Sí. Sí, sí, sí. Ho has una, de fer, una escena, una escena, guap, molt bé. una escena guapíssima, tota, tot aquesta colla, la veritat. No, i estan, estan sortint, han anat al Japó, han anat a, mil llocs. Vull dir que, que... Tenso estan a Sud-amèrica. A Sud-amèrica, sí, sí. sí. La Via Yala. Havia Iala. Vaig descobrir que hem de deixar de dir Sud-amèrica. Ah. Que això és un nom colonial. colonial. Sí, això, és el, això és el nostre nom. El, els explicar. europeus és veritat. van posar aquest nom. Hmm. De... Avia Iala. Avia Iala. Això és el, el nom que els, els indígenes d'allà, com, com diuen de la seva pròpia terra. Mm. I per tant, nosaltres hauríem de respectar la seva pròpia Total, visió totalment. i no imposar-li al continent el nom que a nosaltres ens sembla mm. més adequat, no? A veure si ho, sí, veure si, que ho, vas, a veure si ho, ho aprenem dir. i ho hem de, de, de ficar al cap sí. d'alguna forma. Sí, sí, sí, sí. Mm. A, a mi personalment crec que em costarà per, per de 52 bueno. anys dient-li d'una forma, ara, <laughs> però eh, és, és posar-s'hi, és com tot. Bueno, és com Holanda, Països Baixos, ara ja no és Holanda, ara és Països Baixos. Bueno, de fet, sempre ha sigut Països Baixos. <laughs> en fi, bueno... Eh, sí, sí. És així. És bueno, sí, Ja, jo estava pensant, és com el Ellis o no? Sí, sí, sí. Que També, són formes sí. de parlar que sempre has fet d'una forma i, i te n'adones que està mal fet i, i, la, i la canvies i la fas bé. Mm -hmm. Sí, sí, ens haurem d'aprendre... Com has dit que es diu? Àvia i ala. Són dues paraules. Àvia... Àvia i ala. Àvia i ala. Àvia i ala. Àvia i ala. Vale. Ja t'ho ensenyaré escrit perquè hi ha moltes Y per allà. Mm -hmm. d'aprendre bé, sí. <laughs> Vale, doncs tornem-hi. Són Escolopendra presentant el seu nou disc Criminal d'aquest 2025, que encara no havia sonat aquí el Pim Pam Pum. I he triat una cançó que es diu Actitud i d'això no ens hi falta, eh, ells <laughs> i elles. Vol dir. Que bèsties. M'encanta. Molt eh? guapa, eh? Com canta la Miranda, que ha passat pel Punquidona. Sí puncarrada nui aquí de s'escalopendre des de les Illes Canàries, brutal, brutalíssima. Molt xula, eh? Actitud. més, és veritat que tenia un, una part anem a dir melòdica, però que tampoc, perquè era una puncarrada sí, espectacular. Sí, té, té un fil melòdic, la però cançó. A mi, fins i tot, en algun, en algun punt m'ha recordat alguna cosa de Pols, mm. saps? Amb, amb la veu així i tal. Sí, vale, sí, sé, entenc el que vols però, dir. Sí. Exacte, però, però bueno, amb, amb aquest punt cru que també saben fer, la gent d'Escalopendre, eh, brutal. Quasi diria més tirant a sot. A sot, més que jo, sí, jo ho estava pensant. Sí, sí cert, mm. just. Sí. És així, és així. Aquest punt... Teniu raó. Punt, o post-punt, o no mm, sé, sí. bueno, aquest aire així... Com de, és un punt decadent... Melancòlic, no? com, sí. sí. sí. Molt guapa. Emo. <laughs> punk. Emo. Emopunk. I de l'emopunk anem a una, a una secció, eh? Uh, oh, aquesta secció de la qual no tinc la falca preparada. Vaya. Vaya, per Esteu dient aquesta secció. travel girl. Obrim la secció Punk i Dona. Molt bé, doncs arriba la secció Punk i Dona, la secció que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre dels escenaris per a que les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Les protagonistes de l'edició 151 d'aquesta meravellosa secció són la Fura Punk Rock, banda femenina de punk rock de Terrassa, que va fer el seu debut a Locata Punk aquest passat 18 d'octubre. En aquesta ocasió ens responen al formulari de manera conjunta i per començar ens responen a la pregunta de les professions i ens diuen que són eh, auxiliar de veterinària, integradora social, comercial i conserge de centres cívics. D'aficions, a part de la música, gaudeixen molt de la dansa, del teatre, l'astronomia, la natura, els gossos i els gats, l'escriptura, buscar bolets, el tapeo amb amigues a una terrassa, i el que més mania els hi fa són els feixistes, els masclistes i els polítics. Des de la fura us diuen que us aguanti un altre. Ai, ai. Les integrants de la banda són persones actives en la militància i l'activisme del nostre territori. Participen de diferents moviments populars com Casals i Ateneus, assemblees feministes, col·lectius LGTBIQ+, i sindicalisme i tot això va guiat per una clara ideologia antifeixista, feminista i ecologista i uns caràcters molt ben parits, inconformistes, combatives, directes i també, com no, molt de la broma. D'influències musicals ens esmenen a The Baboon Show, Misfits, The Interrupters, The Velvet Underground, Periferia, The Clash, L7, Escorbuto, i de bandes, sí, sí, déu nhi i de bandes on han participat, eh, no en són poques, teniu Màlaga Rula, Indira, Les Buig, Rock and Bar, eh, 77 punyalades, perdó, Motor, eh, Motor Brètols, Les Santes i Ruïna. Wow. Està clar que right. aquí hi ha bona teca, però de la bona. Yeah, màquines. A la pregunta que sempre fem de records del primer concert, ens passa que al moment que van enviar el formulari encara no havien fet el seu primer concert. Aquest passat dissabte 18 d'octubre van fer el seu debut al Gran Ocatapunk, un festi autogestionat de punk del Maresme, i el que sí ens van dir és que estaven molt nervioses i molt emocionades i esperaven que sortís, sortís tot genial i fos un olvidable. No dubtem que així va ser. Eh, malauradament cap de nosaltres vam poder anar, però ten no tenim cap dubte de que aquestes jefazes ho van bordar i s'ho van gozar de lo lindo, segur. Per últim, eh, ens responen eh, que els seus plans de futur són tirar endavant el projecte, fer bolos xulos, conèixer altres grups, compartir bons moments, tant entre elles com amb la gent que vagi a veure-les, i seguir col·laborant amb causes socials. Tota la nostra força perquè així sigui. I tant, suport. Ànims. I ara sí que sí, després de conèixer una miqueta més la Fura Punk Rock i del trosset de món que ens han mostrat, us deixem un temazo de la banda de punk rock de Terrassa formada per Anna a la bataca, Noemí al baix, Anna a la guitarra i Sara a les veus. Gaudiu amb nosaltres d'un tema o gravat inèditament per poder-les escoltar al programa. Home! I com no, us convidem també a que feu un cop d'ull a la seva xarxa i estar atentes a, a veure què surten aquestes, a veure què treuen aquestes fures eh, i que, que són imparables, <laughs> segur. La cançó és La venjança, i bueno, jutgeu vosaltres mateixes, sabem que no us deixarà indiferents i tenim moltes ganes d'escoltar que, que, treuin, que treguin més coses i... I tant. Mol, I serem molt al darrere, són I, unes sí. amigues del programa i, i, i, i felicitats ja pel, pel projecte i per tot el que ha de, ha de venir. Exacte, sí, sí, encantades de poder fer aquest punt i dona d'aquesta banda i res, us deixem amb aquest temazo, La venjança, gravat inèditament pel Pim Pam Pum. y ¿Casoni? <laughs> Temazo, temazo la de la fura. La venjança, no? La venjança, sí. Molt bé. I eh, gràcies, eh? Sí, sí, moltíssimes gràcies. L'han gravat allí al, al local d'assaig ahir per... En primícia. Sí, ens van en enviar dos. Buah. Sí. I hem escollit aquesta. Ens guardem l'altra aquí sí. per <laughs> una altra ocasió. I tant, i tant que sí. I les seguirem molt de prop, són unes amigues. Aquí. I quan treguin el, di... el primer disc, cap aquí a presentar. I tant, Entrevista i tant, en directe. Entrevista. I tant que sí. Sí, la veritat és que és, és molt fàcil. Amb, amb gent així tan, tan, tan ben parida com la gent de la Fura és molt fàcil que ens entenguem i elles saben que poden comptar amb nosaltres i des d'aquí tot el nostre agraïment per fer possible una secció més de, de la Punquidona. Teníem moltes ganes de que passessin les amigues de Terrassa per, per aquesta secció i avui ho hem fet de manera brillant de la mà de la Sadi. Molt bé. Molt un guai, plaer. Molt guai, un plaer. Molt I guai. Tant. És molt, és molt gratificant aquesta... Així com la, la, la seitan és super necessària, però sempre parles de... sempre parlem de, de bueno, pues, d'extinció animal, de coses xunguis. Sí, la, la Punky Dona és com molt més agraïda en aquest sentit, perquè... Bueno, no sempre, eh? A vegades alguna cançó he portat que parla de, de receptes. Sí, és veritat. Que són cançons, cançons alegres, fins i tot, no? És veritat. No sempre... Que li donen, li donen una volta, no? Mm. Que no és sempre, no sempre... queixar-se, mm. sinó també criticar però en positiu, aportant... O sigui, no només la crítica, sinó la solució, també. Eh, sí, eh, això és. <laughs> que això sí és en positiu. La solució sempre, correcte, correcte. sempre ens ajuda. Però sí, sí, però tens raó que... Bueno, que s'agraeix, no? Quan... Sí, que no sempre la secció té un caire tan optimista i positiu com, com és la Punky que és un, és un plaer sempre que la fem. I tant conèixer eh, el, una nova dona que està fotent-li canya als escenaris pues, doncs sempre és un... Eh, és i, un I, I ja sabeu que, que si coneixeu alguna persona que hagi de passar per aquesta secció, o si... Això, ajudeu-nos. O, si, ajudeu o si vosaltres mateixes voleu passar per aquesta secció, feu-nos-ho sí, sí. arribar, i tant. Vale, doncs anem amb més música combativa per acabar aquesta quarta ronda. Arriben les Pubic Enemy que ja fa un parell de setmanes ara, ara. Estic molt enganxat. Toma, toma. Són, són unes maquinites. Ja, ja tardaves en portar més cançons a aquesta gent. Sembla mentida, Isma. Ja ho veuràs, tio. Genial banda madrilenya de jefazas del punk rock, amb Giovanna a la bateria i segona veu, Nivi al baix, Irene a la guitarra i els cors, i Alex a la guitarra i a la veu principal. Us deixo amb, ara amb un tema publicat el 28 de juny d'aquest 2025. És el seu single titulat Every Time We Touch i sona que trona. Still here. espectaculars. Public Enemy des de Madrid, les jefazes, amb aquest Every Time We Touch, que cosa ha semblat. Ja tens entrada per anar-les a veure a on sigui amb aquesta gent o encara no? Encara no, encara no. Deixeu-me que us digui que aquesta cançó em va sorprendre perquè no, no s'inclou en, en l'últim treball i és d'aquest 2025. O sigui que va ser un single que, que va sortir, per mi és un, mm. és un temazo, però no està en el, uh mhm. -huh. en el Potser el... formarà part d'un nou disc o és per algun no, recopilatori? No, no, o alguna... està, no està en l'últim disc. No, per el proper, dic. Mm, no crec. O sigui, e-, elles van treure això al juny i a l'octubre crec que va ser, o, o una mica abans, va ser el, el, el, el disc. I no la van incloure. Ah, vale, vale. Però és un temón. Mm. Bueno, tam... bueno, no sé, no sé. Que no això, sé. això també ens, dona una, també ens dona una bona notícia, que és que del disc han sonat ja un parell, però, però encara hi ha moltes Quedan? més que, eh, <laughs> que ja t'ho sabe les portarem segur. Hosti, tu. Com no. t'agraden, eh? El Public, public Enemy. Per mi, eh, per mi de debò, eh? és de, de lo millor que hi ha... Public, o... Com a, a nivell de, de públic, punk rock no? fet per, per noies, en tota la península, és un dels que més em va rufar. La veritat que sí, són, són molt jefes. Molt bé, més música combativa. Uh, ara és la, el, el mestre Tecles, que obre cinquena ronda. Arriben les, les rondes de campionat. No estem acabant, però, però aviat. Mira, jo porto una banda que no és de la península, perquè... <laughs> bueno, la veritat és que no sé d'on són, però sé que les cançons del disc estan escrites a Mallorca uh -huh. en quatre dies i després gravades, això ho diuen al Bandcamp, mm -hmm. però no és el seu propi Bandcamp, sinó que és un Bandcamp de... Això em passa molt i és desconcertant perquè estàs fotut i no pots trobar la info. És d'algun segell. Pues, em sembla que, si no m'equivoco, són de La vida en un mus. És un segell de Londres. Ah, sí? Hòstia. Sí. I llavors, tots els grups que treuen... Pot ser que ja ho haguessis portat algun cop, aquest tipus sí, de segell? Sí, sí, eh, sí. A, a mi em sona un són, segell són una mina. De, aquesta de, gent, de Londres. Aquesta gent són una mina. Allí tu entres al segell aquest i vas rascant d'allí mm. a tot i plen. Jo conec per tu. <laughs> I en aquesta ocasió porto aquests que es diuen Lame, L-A-M-E, Lame. Lame, o Lame, Lame. No, sé, Lame. no sé, no sé. Perquè això, ho van escriure a Mallorca, però ho van gravar entre Mallorca i Berlín. Entre, vale. No, entre Mallorca i Berlín hi ha, hi ha uns metres, eh? Hi ha uns metres, però... Clar. És, bueno, deu ser gent que és de por ahí, o que es mou, o que... És una o pot, mica... Potser són d'aquí, potser són de, de Sabadell, però es van movent pel món, jo què sé. Posa-m'ho més... No en tinc ni idea. Eh? Posa-m'ho més fàcil, calentito, calentito. <laughs> no en tinc ni idea. Entre Mallorca i Berlín... He trobat informació de que tots els membres són de... o tots, o, o molts membres són d'altres bandes mm. conegudes, ara no me'ls facis dir, perquè no m'ho he apuntat, però... <laughs> Però bueno, és igual. És que he buscat... Jo m'he esforçat. A vegades <laughs> t'esforces, dius, és es que me mola la cançó, vull presentar-los bé, ho busco, però no hi tutia. No sempre es però, pot. Ja. I, bueno, es fa el que es pot. No sempre hi és. Fem el que podem amb el que tenim. Però la cançó és guapa. Però la si, cançó és guapa. Si no, no la portaries. Guapo. Mira, el, el disco és d'aquest 2025 i es diu Lo que extrañas ja no existe, et diuen. O sigui, allò que trobes a faltar ja no existeix, o sigui, venga, espavila. <laughs> Supera-lo. I la... <laughs> D'aquest 2025. I la cançó en qüestió és Te traigo una bomba, mi amor. Toma. <laughs> Asúmelo. <laughs> Canyuki de la Bona. O sea, hola. Canyuki de la Bona. com? La cantant podria ser la, la Helena de Aquelarre. Podria per, ser. Per l'actitud, els crits i... Per la bestialitat? La, sí, sí, jo la, la veig, eh, no sé... Buah. L'ame, eh, tu. Eh, m'ha encantat. Despentinadeta? Va, sí, no, sí, mica, sí, sí. no? Fent trontollar els fonaments de Can Capa i... i, i el Manolo el tenim desaparegut, però jo crec que si l'escolta estarà fent... Estarà, estarà celebrant-ho. Ok, ok. És veritat. palmetes Fa dies que no ho fem. Saludem als nostres companys i companyes que no poden venir. Sempre que, que no venen els enviem una salutació i una forta abraçada al Pau, a l'Eric, al Manolo, a la, a la Noe. A veure si... Que trobin huequitos si per venir. Un, I una tant, estoneta. I tant, i tant. Clar, és, dijous, és dijous, laborable, viuen sí. tots lluny o tenen coses... Bueno. Edifici, edifici. Bueno. S'entén, s'entén, però que vinguin, igualment. Ja. que vinguin quan, quan, quan puguin. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano, Made in Tecles... Jo m'he quedat a gust, ja, eh? <laughs> Vull dir, eh, eh, Podries acabar? No. No, no, jo podria haver acabat amb aquesta, sí. però encara us en porto... Tinc una bala extra a... Eh, extra ball. Sí, bum, sí, bum, sí, bum, sí. bum. <laughs> Molt bé. I la penúltima de la Sadi, quina serà? Doncs la meva penúltima és eh, Pesadilla adulta de Rata Negra. Rata Negra és una banda de post-punk melòdic de Madrid que inicia com el 2014 o així, amb mem membres de diferents bandes, eh, com Juanita i Dos Feos, la URSS, no sé si coneixeu. Oh, sí. sí. Doncs són una barreja d'aquestes bandes. Avui I estem és un... portant un munt de bandes de Madrid, no? O... Ah, jo és la primera que porto de Madrid. El, no, el Ricky. Jo n'he portat... Dos. Una. Jo una altra... Una cadascú. Va, no? Déu-n'hi-do. Déu, Déu Madricea, Madricea, la sí. cosa pues la aquesta Sadi, penya... per fi s'ha apropat una mica cap aquí, perquè està sí. fent un tour per, per la sí. Villala. Que ara ja em quedo aquí, ara ja em quedo aquí. Aquesta penya... Eh... Ah, això, sí, és un projecte... <laughs> Puto. <laughs> tornem, tornem. És un projecte amb una tra trajectòria d'autoexploració i que cada cop s'ha anat apropant més al punk, perquè abans era com més mm, tipo indie, no? una coseta així de modernos de Madrid mm. i aquestes coses. Però, però s'han anat apropant a, a l'Ubó, al punk, i Pesadilla Adulta és un tema extret del seu últim àlbum, que es diu Hawaii, que és d'aquest setembre també. De Hawaii, ja eh, veus, te'n tornes a anar cap allí, eh, ja sabia jo. <laughs> me tira, me tira, què faig? Està juguetón el teclat. <laughs> Clara, ja la cinquena ronda, això ja desvaria. Va, fot-li, dale al play. Rata negra, Que t'he pillat. ja. Rata negra. Brutal, eh? brutalíssima rata negra, el pim pam pum. Pesadilla. Pesadillas, esca. Pues ahí estava. Molt bé, molt bé. Ben guapa, ben guapa la proposta de la mestra Sadi, aquí al, al pim pam pum, patant-ho fort amb, amb aquest temazo de Rata Negra. No sé si havien passat masses vegades pel, pel programa. Rata Negra? Hmm. Hòstia, ara no ho, he, mm. no ho he buscat, però... No, no vaig fer masses deures, la veritat. Però jo crec mirem. que no, eh? Jo a mi tampoc em... Mm. <clears throat> El nom sona, però, però no sé si han passat tantes vegades. Ho estàs mirant, Riqui? Sí. Ara... No, doncs pues no havien sonat. No havien sonat. no. O almenys no ho tenim registrat, que ja sabeu que a l'inici sí. de tot no, no ho indexàvem tot, però... I tant. Molt bueno, bé. des del 2014 no, llavors... podria ser, però... podria ser. Podria ser, no sabem. Ni idea. Va, ni vale, idea. pues, més música combativa, més edició 528. Seguiu el Pim Pam Pum, seguiu a Ràdio Trama, música de trinxera, períodes dissidents, i ara és torn que passin penades per la llei. Uh. Vamos. Sí. Ara, Això ara... és la teva penúltima, eh? Sí, la meva penúltima, ja veureu que vinc amb, amb dues bandes, la, la penúltima i l'última mítiques. Mítica banda punk nascuda a La Plata, a Buenos Aires, penades per la llei va néixer el 1993 i, i porten a Bilbao des del 2001 i actualment són Fabi a la veu i al baix, Nati a la veu i a la guitarra i Nacho a les baquetes. Les Penades ens porten una adaptació del clàssic de Todos tus muertos incomunicado, amb col·laboració de Fermín Muguruza. Wow. També han participat Isia Arituño, Labasu, Alba Vidal, més coneguda com uh, Koala Rabioso, i l'Ed Infierno, que diria que la l'Ed Infierno va passar per la secció punquidona d'aquí. A més a més, sí, també, també col·labora Marian. Us deixem empenades per la llei i el seu incomunicado. Tira'm a la tecles! Thank Buah, buah, buah. All right. Vaya Flipes. col·labores, tu. Flipes, eh? Flipes. Penades por la ley, eh, amb aquesta adaptació del clàssic de Todos tus muertos, Incomunicado, amb Fermín Moguruza, amb, amb Isiar Utuño, Labasu, eh, Alba Vidal, Koala, que és Koala Rabioso, i l'Ed Infierno. Bueno, un, un munt de gent al darrere d'aquest temazo, versionassa de, de Todos tus muertos i com mola quan, quan artistes s'ajunten per fer un projecte, mm. sigui el que sigui, per alguna temàtica, per alguna cosa que ha passat, normalment és, no? Mm. Jo sé, la que van fer aquí de los borbones són los ladrones... Sí, ja, ja. O... Són cançons... No? Són cançons especials, no? Que s'ajunta penya i treuen algo i dius, uah, xaval. Sí, sí, sí. A no mi només mo... perquè ho fa, sinó perquè normalment és per alguna causa. No mm. sé, en aquesta incomunicado, Bueno, és una versió. És, un, no és sé. una cançó que ha sortit recentment, que això no ho hem dit, i, i, i a mi la veritat és que m'ha molat, mola tota de dalt a baix, però la, la col·labora que els hi fa el Fermín, posant veus més pròpies de Neu Gorrià que, que de Cortato, per exemple, o, o que... Criden una mica més. I, sí, sí. fotent-li més xitxa. Molt guai, molt guai. La veritat és que ha sigut com, com un retrobament d'algú que, que, que és com d'abans, però, però nou. Molt mm -hmm. guai, molt xulo. Vale, pues més música combativa. Ara, de la mà del mestre Tecles, arriben ara sí les últimes cançons d'aquesta edició 528. L'última que portes tu, quina és? Que porto una que, banda que... Que raro això que... Que acabi el Ricky, sí, és raro. En primera, en primera participació de l'última ronda. Bueno, jo... Normalment he començat el... moltes vegades els programes Potser antigament. Vaig tenir una època que bombardejava el pim-pam-pum amb cantautors a punta pala <laughs> i llavors sempre em triava el primer perquè més tranqui que un cantautor de guitarreta i, Just. i no micro, pues, no n'hi ha. És difícil. Sé que n'hi ha, perquè després aquí hem evolucionat i ara portem coses encara més rares, no? que, que poden ser més suavetes, més pop o més... Sí, sí. Bueno, en fi. Tangos i de tot portem. Sí, sí, sí. sí. Doncs, doncs això. Mireu, jo m'he guardat... Aquesta penya no sé per què no els havia portat, perquè a les xarxes els, els segueixo fa temps. El nom em fa pensar que potser són de Foli Seitan, però, però no. Mm. Es diuen Animal Farm, o sigui, animal de granja. <laughs> són de, de Viladecans, mm. són d'aquí de la terra, i no sé per què encara no, no havien sonat aquell pim-pam-pum, perquè la veritat és que... Què fan aquesta colla? A veure, és la meva última. <laughs> Canyuca i de la bona. Canyuca i de la bona. Ah, imagina. Of course. Hardcoreix una mica. <laughs> De fet, mira, el disc és una pista. Aquest disc del 2024 que es deia This is Hardcore eh, Not Spain. <laughs> All right. Vale. Sí, sí. Doncs extret d'aquest... Actitud del si s'obre. Hombre. <laughs> Ja veuràs, ja veuràs. Quan sonin és que s'ensorra Can Capa. Animal Farm, eh, des del disc This is Hardcore Not Spain, he triat aquesta cançó que es diu D'enclusa a martell. Tira-la! tira de vides reals Butxins que ens controlen i alienen el seu dictat El tòpic s'ha assimilat passió superada per la realitat. La força que atura el fusell conspira que prengui la metge dins el teu cervell. El cel devindrà vermell, cansat de ser inclús el poble serà martell. La força que atura el fusell conspira que prengui la metge dins el teu cervell. El cel devindrà vermell, cansat de ser inclús el poble serà martell. encluses, siguis, siguis martell. martell. Uh -huh. Mare meva! Empoderar-se, no? empoderar-se. Espectacular. Buah. Quin... Bueno, jo m'havia quedat a gust amb l'AME, però ara més. Quin final <laughs> apoteògic. Com ho a no? escopetejades que anaven aquesta colla, brutals. Animal brutals. Farm, des de Viladecans, d'aquí el cantó, porten anys fotent-li canya a aquesta gent. Que... No, no havien sonat aquí el pim-pam-pum perquè són aquests errors que cometem a vegades. Sí, sí. Perquè no... Tal bueno, qual. perquè són... Sí, són la música ens surt portar... les orelles i llavors vas portant el que... Mm. que en aquell el... moment... De fet, jo els he tingut eh, allí a les meves carpetes, mm. no? De... Però clar, s'acumula tanta cosa allí que al final algun se t'escapa. Jo aquest pensava que havien sonat i quan vaig veure que no havien no, sonat va ser, a veure... Això passa, això passa. això d'acabar. Això d'acabar. I, amb, I amb cançons també passa, no? De dir, hòstia, aquesta segur que sonava perquè tal grup segur que, segur que hi és i mm. no hi és, la cançó. Sí, sí, sí. sí. No, això també és una, un gran què, no? Sobretot de cançons mítiques, en plan... El último que cierre, que a mi m'encantava. Mm. I dius, hola, aquesta cançó que és mítica i que a mi era de les meves preferides i, i, I no, no ha sonat. sonat. Vamos, portem-la, no? Sí. Bueno, és, sí. és, és el que té no parar de buscar, que és el que fem aquí al programa, que no, no parem de buscar i, i per això sempre, per sort, podem oferir una, una, una selecció musical pues, si només d'allò més doncs, Si només, només posessin grups de Catalunya o d'Espanya, per dir alguna cosa, hmm. pues haurien sonat aquests 14 vegades, però clar, que si Argentina, que si clar, Xile, clar, que si no sé què, no, que si per aquí... Que per... Hi ha molt, hi ha molt. Jo, de fet, l'altre dia pensava eh, en que molaria com fer... Això ara ho parlarem, si voleu. Però que molaria com fer mm, tipo algun pro programes especials amb les nostres cançons preferides, pues, no sé si de, de l'any, de la temporada, mm. o no sé, com alguna així, no? Cada mes un programa sí. especial de, venga, cançons preferides de les que han sonat, pues, les preferides de cadascú i que sigui com un programa més curt, però no sé. I l'altre dia ho pensava, estava al curro allà fent... Això jo ho veig més, o sigui, també, eh? Mm. Com a programa, però ho veig com a ses sessió sí. radiotrama. Sí. Vale, com, vale, ja t'entenc. Triar sí, quines també, són la, els també. nostres greatest hits d'aquest període, el mm. que triem, i allò concentrar-ho en una sessió sense, present, sense xerrar, sí, sí, només... Sí Només una hora cançons, de música sí. o una hora i mitja de música. Amb les doncs millors sí, de també. cada mes o el que diguéssim, no? Mm. mm. Sí. Molt guai, molt guai, molt bona proposta. Sí, sí, sí. Podem mirar, o fer-ho en programa o fer-ho en sessió. Lo que... Ho parlem, ho parlem. parlem. I, tant, I tant. <laughs> Sí, són totes aquestes idees que són benvingudes i, I, i fer cosetes noves, coses diferents. Mm. Pues parlant, parlant, hem arribat una mica aquí al final del programa. Uh. Su, arriben dos temes uh. i arriba el resum. Sí. Resume Melón. Resume Melón, programa dedicat molt especialment al Centre Social Ocupat La Tintorera, el nou centre social ocupat de Terrassa, situat a la carretera de Montcada 269 i gestionat per l'Assemblea d'Ocupes. Un espai lliure d'especulació, obert a tothom, autogestionat i des de la base, que dona resposta a necessitats reals que les institucions no cobreixen. Us hem llegit la carta oberta de suport i us hem convidat a que la signeu. Des del Pim Pam Pum, llarga vida a la tintorera i a l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa. A la secció Folis Foli! Hem tastat a Flo Hillen, acompanyat de Rebeca Ragusa i el seu deliciós tema Ein Milarde. Ara, molt bé, molt bé. <laughs> I a la secció Punky Dona... Punky! Punky! Que ha arribat a l'edició 551. Hem tingut... No. El... Ai, un altre cop. <laughs> <laughs> per tot el dia. Ja arribarem, eh? ja arribarem a les <laughs> 500. Tot, tot ho farem, però ens en queden... 150... I què he dit? 500? 551. 51. Hòstia, seria guai, eh? Sí, com el meu programa era el 517 o alguna així. El 2033 o... <laughs> Això vol dir que portem més seccions i dones que programes? Uà, molaria, avui fem 528, eh? 551. Efectivament. Respectivament. Van, van començar abans. Va, torno, eh? I a la secció Punky Dona... Punky! punky! <laughs> que ha arribat a l'edició 151. Ara. Hem tingut el plaer de presentar-vos a les nostres amigues de La Fura, banda de punk rock en català, combatiu i feminista, nascuda a Terrassa el 2024. Això mateix. I amb un parell I de temes... I que s'han estrenat sí. fa no res fa en directe res. a, sí. a l'Ocata. Yeah. No hi vaig poder anar. Vaig estar, volia anar-hi, eh? Mm. ho tenia, però la meva condició d'una mica lesionat... Accidental. <laughs> És el que hi ha. És el que hi ha. Accidente. És... Però m'hauria agradat molt, hòstia, era un, un bon bolo. L'esbuc, Sectum... I tant. Quines, quines, hi havia, hi havia més mandanga allí. La Fura i, la, i, i, la... més, i més penya, i tant. Molt bé, doncs amb, amb, amb una cançonassa més, que em sembla que la tiro jo l'última de les últimes. Sí? Sí. Pues, uh... No, jo. Ah, no. no sí. la, tu l'última de les últimes, jo, però primer la Jo i després tu l'última de les últimes, sí, claro, sí, sí, sí, perdó. Pues sí, voy jo? No, vaig jo. Ah, vas tu, pues. Sí, no? Sí la penúltima de... Bueno, clar, si jo era segona... No, anem per ordre. Avui ah, l'ordre és primer jo, després tu i després l'Isma. Sí. Vale. Per tant, ara vas tu i després l'Isma. Exacte. Vale. Vale. Però les presenten les dues juntes. O sigui, sí. primer presenta Sadi, presenta l'Isma i ens anem a fer una birra. <laughs> La teva última, Sadi, quina és? <laughs> A veure... Bé, tecles, bé, sempre. I això d'anar a quintos, que em sembla que no era bona idea, eh? S'escalfen, és. Perquè anaves pujant de dos en dos. És difícil. <laughs> A ver, la meva última és de una grande, grande de les grandes, que és la Ana Curra. Oh. oh, autèntic referent, autèntica pionera del punk. Que, que ha tornat, ha tornat. Ha tornat la tia. Uh, en aquesta ocasió és una cançó amb, amb Iki, que mm, perdoneu-me, però no sé qui són, no sé qui és, però... Iki, amb dos cas, no? Iki. I, K, K, I. Sí. I la cançó es diu Activista de la idiotez, i, i això, doncs una tornada d'una de les grandes, també d'aquest setembre. És que al setembre la penya s'ha dedicat a treure programes, ai, programes, mm, àlbums i temes a saco, eh? Està donant, a està donant sí. s'han posat sí, les sí, piles. Sí, sí, sí. no, és, I... és bona època. Sí, perquè has tingut temps de sobre per, per fer... No? I per... per planejar i per fer, sí, i tant. I la cançó aquesta eh, Mm, parla del tema de Palestina, del genocidi, fa referència al genocidi de Palestina, i, bueno, i és una tornada doncs, això, plena de ràbia, d'activisme i, i espectacular. Seguim parlant de Palestina, clar que sí, sí. no podem faltar. Sí, sí. Molt bé, Sari. Anna Curra, des de la movida madrilenya, aquells sí. anys, fins avui en dia, fins, encara sí, sí. al peu del canó. Eh? Flipa. Mm. Flipa, tu. Flipa. No, no, impressionant. Bueno, espera, que abans has portat un, un home que tenia 72 anys. Sí. <laughs> aquest, també, aquest és de la movida Ojito. madrilenya i de, de, no sé... De la prèvia. La, la, la prèvia bueno, aquest també, sí, també parlava de sobre, sobreviviente a la movida dels 80. Pues, sí, sí. No, no. I tant. Pues jo abans us portava a l'Espenada, la meva penúltima, i us he dit que era una mítica banda, pues, i a més era una mítica banda que us he portat una cançó nova. Pues ara repeteixo, però amb una altra mítica banda. Són Segismundo Toxicómano, oh, que seran buah. els últims. <laughs> Segis! Oh, Segis, Bé, per acabar. que no passàvem pel pim-pam-pum. Feia molts dies que no passava. Amb lo que gastàvem els discos a... Eh, anys els, enrere, els no? cremàvem, autènticament. <laughs> o sigui, era, era a Coso i Derribo... Uah, jo anava a tots tot el els concerts de, sí, sí, sí, de la sí. província de Barcelona on tocava Segis, jo anava cap allí. Una època, una època. va, van marcar una època i tant. Una altra mítica banda... De fet, vaig anar que ara encara toquen, però va haver una vegada que ho van deixar i van fer el comiat a Gasteiz i jo me'n vaig anar a Gasteiz a veure sí el no? comiat. Sí, sí, sí. Tu I després, van, i després enganxat. ens he vist més vegades que dius, bueno, vale. I un <laughs> cop els vaig veure amb tu. Sí. Un cop els, els vam veure junts. I la mà, eh, i la sí. mà. Va ser molt guai. <laughs> vale, pues això que us dèiem, els Segis, última, última bala d'aquesta edició 528, mítica banda de punk formada l'any 1997 a Vitoria-Gasteiz, la banda la integren el Plasi al baix i a la veu, el Gavi i el Javi Peque a les guitarres i a Mais a la batera. Els Segis van treure aquest 2025 un nou treball després de 6 anys de sequera, Peligrosa Libertat, que és com es diu l'àlbum, inclou 12 temes, dels quals hem triat Quiero que sepas, un himne, una oda a la nostra gent, a la gent que estimem. Per a totis, ells, Quiero que sepas, això s'acaba, família. Amb aquesta cançonassa i amb el, el bon rotllo que, que se'ns ha quedat. Després d'aquesta edició, ens acomiadem de totes vosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers... Salut, salut i revolta! Uh! bala. Es el susurro del grillo. Dispara, Pepito grillo. Hay una zona de silencio. Un coche escoba recogiendo. Y cadáveres, olvido. Dispara, Pepito grillo. guerra te da de comer? viste bombas. Aquí no hay tiros. Hay gilipollas mirándose el ombligo. En la noche oscura presente, libera tu bella durmiente. marxar. I els carrers. Salut Salut i revolta!